La máquina ya está ready para salir para la carretera. La baby baby me llama que ya está esperándome afuera. Que solo conmigo le gusta hacer las seis nueve, Que le prendas de Cristina y que la martille cuando llueve. No se duerman los nenes, vamos a hacer las 6-9. Va a llegar pa' tu casa con el pito con las 9. Vamos a hacer la 6-9. El pantalón en la cintura y en la palma lleno de nieve. Caleta 10.9. La baby ese culo mueve. Y pa' meterle caliente, me echo un par de 749. Gastando miles en el club, billetes de 100 mil a Los trabajos para el 22, el mí mío me lo fío, me lo fío. Siempre anda ready la tropa, los burros los mando pa' Europa. Pagan a 50 y pico, el ticket yo lo duplico como doctor Dre, sangre en la infrarre, La libra yo de qué, TU pistola yo la compré. EL VÍDEO me percocié, encima me la trepé. Por el cuello la agarré, el y me arrebaté. En cuatro la martillé, por el PEDO la agarré. Vamos cruzando el tesoro en el de ti la 40. Tengo dos prendas de 30, por si con de mi inventa. Pila de ese chipete la 23. Y yo no voy para ningún tribunal que se vaya para el carajo el juez. No se duerman los nenes, vamos a hacer la 6-9. El pistolón en la cintura y en la palma lleno de nieve. Caleta 10.9, la baby ese culo mueve. Y pa' meterle caliente, me echo un par de 749. Gastando miles en el club, billetes de 100 mil a Los trabajos valen 22, el paga mío me lo fío me lo fío. Siempre anda ready la tropa, los burros los mando me pagan a cincuenta y pico, el ticket yo lo duplico. Fumando puro yo me eché tres redondas bebiendo coafina. La que alguien me ama, pistola y rifle, crack y cocaína. Ya quiere este bicho como los tecatos quieren heroína. Ya estoy bebiendo champaña, bebé, tengo tu medicina. Si dos puntos cero ya cinco veces tengo por coser. Yo tengo la grasa como todos los y yo de RD. Tira de bala, le puse chipete a la 23. Y yo no voy para ningún tribunal que se vaya para el carajo el juez. No se los nenes, vamos a hacer la 6 Va a llegar pa' tu se duerman los nenes. Vamos a hacer la 6-9. El pistolón en la cintura y el la palma lleno de nieve. Caleta 10.9. La baby ese culo mueve. Y pa' meterle caliente, me echo un par de 749. Tratando miles en el club, billetes de 100 y la Los trabajos para un 22. El mí mío me lo fío. Siempre Red y la tropa, los burros los mando pa' Pagan a 50 y pico, el ticket yo lo duplico. Yo lo duplico. Cuidado hasta la muerte, oíste, cabrón. Los Ritos claro. Oh, Ahora dime Yampi. Con Anuel. Ahora dime Spera. La 69 Remix. Ahora dime Movie. Ahora dime Yampi. Y Ahora dime Ahora dime ritmo coming soon. Los Illuminati, oíste, cabrón.